parangelmata en del pois para tu apollonos epi tu stulu gegramena eisin plesion tu theu theon sebu gonais sebu e painu takala philosophos isti thonu apechu gamain bu leu enguen feuge gnosi se auton ais hra feuge marture ta dikaya philoponian pareche sde mia feidu kerdos kratei Thanu diauta ta dolia phobu femen kalen eche tychen nomisde philoneikian feuge technois epitase Ocheriae aresce. Udenos catafronei. Nomois pithu. Blepe ta mellonta. Apeilei medeni. Pistin fylase. Paronta cateegorei. Tu biu su frontida poiu. Epitase se autoe homoiois se autoe filois chro. Geras ec Chresima hetoimasde. Thusiasde cathos eceis.